Fis-sena 2001, meta seħħew l-attakki tal-11 ta' Settembru, Tony Sant kien jgħix New York. Maltamedia.com kienet xandret sensiela ta' rapporti mingħandu permezz tal-internet. F'din is-sensiela ta' podcasts qed nerġgħu nwasslu dawn ir-rapporti ta' Tony Sant minn New York. Dan li ġej ixxandar għall-ewwel darba fis-sbatax ta' Settembru 2001. Bħalissa tnax-il siegħa oħra jkunu għaddew sebat ijiem, ġimgħa sħiħa, minn meta saru l-attakki fuq il-World Trade Center u l-Pentagon. U nista' ngħid illi din il-ġimgħa li għaddiet kienet waħda mill-aktar strambi f'ħajti. Fl-istess waqt, qed nipprova jiena nifhem dak li qiegħed iħeġġeġ hawnhekk is-Sindku ta' New York, Rudolph Giuliani, u issa anke l-President tal-Istati Uniti, Bush, illi kollox jerġa' lura għan-normal mill-aktar fis possibbli. Ir-raġunijiet l-għala qed jgħidu dan Giuliani u Bush huma ħarira differenti minn ta' xulxin. wieħed jgħati jgħidek is-sindku ġifiri jgħati jgħidek eh, għal fatt li jagħmel sens li fil-belt terġa' eh, s-saltan il-kalma eh, kemm jista' jkun filwaqt li l-President qiegħed jgħid qiegħed jgħid illi għandna nippruvaw eh, nerġgħu morru lura għan-normalità u għar-rutina eh, biex aħna bħala pajjiż l-Amerika turi illi eh, ma ġietx affettwata minn dan l-attakk terrorista. Però ma naħsibx illi illi huwa l-każ la ta' wieħed u anqas tal-ieħor. Veru illi illi normalità qegħdin nerġgħu noqorbu leha bil-mod il-mod. imma dak li bl-Ingliż jissejjaħ business as usual huwa daqsxejn diffiċli. U dan dan huwa kumment li qed nagħmel illum b'mod partikolari eh, wara dak li nixtieqkom tisimgħu minant eh, Father Ivan Xiberras illi iltqajt miegħu bl-email eh, dan l-aħħar 24 sija. Father Ivan batli email biex jaqsam l-esperjenza tiegħu fil-parroċċa fejn jaħdem hu f'ridgewood new jersey li hija madwar għaxar mil 'il bogħod mill-world trade center fl-istat ta' new jersey li huwa n-naħa l-oħra tax-xmara il-hudson river u jekk tisimgħu l-esperjenza tiegħu tifhmu għalfejn jiena qed ngħid dan kollu li qiegħed ngħid smajna anke aktar kmieni llum l-esperjenza ta' reġie schembri li kien qiegħed parti minn dik id-delegazzjoni tal-kor laudate pueri leo malta fuq din il-paġna stess minn fejn qed tisimgħu lili bħalissa tistgħu anke tisimgħu lis-sur reġie schembri suppost jirrakkonta l-esperjenza tiegħu l-esperjenza hija differenti ferm minn ta' min kien qiegħed iżur hawn għal min jgħix hawn u ser ikollu jibqa' jgħix hawn. Ħa ngħallikom tisimgħu dawn iż-żewġ siltiet jekk mhux diġà smajtuhom. Jiena għada nerġa' eh, nitkellem ftit ieħor dwar din il-ħaġa tan-normalità u naraw l-affarijiet kif ikunu żviluppaw. Dik kienet xandira ta' Tony Sand fis-sensiela dwar il-11 ta' Settembru minn Perspettiva Maltija. Għal aktar tagħrif ara l-websajt maltamedia dot com.